Orotara, irurugei mediku zenbatzen ditu zentroak, ere mu berezitu ezberdinetan. Minbiziaren tratamendua jadanik egiten alzen Bayonako ospitalean, baina orain, zentro behionekin, Bayonako ospitaleak eskualdeko buru bilakatu nahi du ikerketan eta esperimentazioan. Horretarako, iru ardatzetan banatu dituzte haien sedeak. Sendagaien eskaintzan, irakaskuntzan, jende gehiago formatzeko ipar euskal herrian, eta ikerketan, tratamendu behiak garatzeko. Zentroko medikoen erranetan, Ipar Euskal Herriko ospitalizazioan laurdena minbiziaren ondorioz egiten dira. Zenbaki batzuk emateko 2008an minbiziaren ondorioz, bederatzirun ebakuntza izan dira Ipar Euskal Herrian. Kimioterapia edo beste tratamendu batentzako ospitaletik hogeita bi mila pasai izan dituzte eta ama bost mila ospitaletik kanpo beste osasun zerbitzuetan. Horrekin beraz, kasuekin goruntz doan eritasun horren mugatzea eta hobekit jatatzea espero dute.